igihe umugambwe wiwe ipona wari utsinze amatora y'abashingamateka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe mu ntara ya kirundo naho havugwa kankunzi mu itangwa ry'ibinyobwa bya burarudi ibihakanwa na bene kubitanga basigura ko bo bisunga intondo idoni doni mu kanya kuri mikoro Vestine butoyi mu buhinga bw'ibyuma ni Eric Wimana sangwa muri sanze 꼬리 라디오 isanganiro dasubiye kubaramutsa amakuru tuyahereye mu gisata cya politike y'imyaka mirongo itandatu n'umwe irarangiye umuganwa rudoviko rwa gasore yaraniye ukwikukira k'uburundu agandaguwe ibirori byo kumwibuka byatunganije byatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye kuri katedrale Regina Mondi Bujumbura Musenyeri mukuru Gervais Banchimi ubusa munsiguro yiwe yasabye abarundi kwirinda kwinubana no gutunganiriza bose nk'uko umuganwa gwa gasore yabishira imbere nyuma yaho hakwirikiye gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe uhereye ku muryango wumukuru w'igihugu n'abanyamigambwe batandukanye abaserukiye ibihugu byabo inyuma yo kumviriza ibyaranze ubuzima bw'uwo muganwa Rudoviko bamwe mu abarongoye imigambwe bitabiriye ibyo birori basaba kiragi umuganwa gasore yasize byogende ko vy'ukuri na cyane cyane mu kugwanya ibiturire gutsimbataza intwari bereye no guharanira agateka kaze na muntu nyuma y’insinzi y'umugambwe iprona mu matora y'abashinga amateka mu mwaka w'igihumbi 1961 mu ijambo yashikirije umuganwa Rudoviko gasore yashize imbere gutsimbataza intwaro ibereye yifuza ko leta ibumuvyeyi wa bose tumwumvirize murarangije gutora muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora murahejeje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa no mu bya politiki ni uko nyine uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'uburundi ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe uburundi burabakeneye bose nicyo gituma inshuti zanje insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira nicyo gituma leta tugiye gushinga kwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nidushishikare rero tuyirondere nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi ntibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa uburundi nibwo buhejeje kwitorera uwo munsi mukuru wo kwibuka umuhisi Rudoviko Rwagasore wanahimbaje mu ntara ya Karusi aho abarongoye abandi cyane cyane abo mu ntwaro basabwa gutunganiriza neza abo bagejwe atankunzi bikaba byashyikirijwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro bya buramatari w'iyo ntara ntirampe ba Innocent yanasabye kandi kugenderera y'abagwaniye ukwikukira ku Burundi nkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye Nyirampe ba Innocent umuhanuzi mwishikira mu biro ka buramatari w'intara ya Karusi yashikirije ko abarongoye abandi na cyane cyane abo mu ntwaro kuva ku gacimbiri gushika mu biro vya buramatari bogendera iragi rya Rwagasore Ruwi incungu y'ukwikukira ku Burundi umuntu arongoye abandi yo kwirinda kurenganya abajejwe mu bikorwa vyose akora akabatunganiriza atankunzi ngo iyo niyo ngendo incungu y'ukwikukira yasaba indongozi zose uwo muhanuzi akaba yabishikirije abantu bari bitabye ibirori byo kwibuka igandagurwa ry'incungu y'ukwikukira ku Burundi umugwa mukuru w'intara ya karusi abari aho bakaba bari bahejeje kumviriza bimwe mu byo uwo muhisi yashikirije inyuma yaho mugambwe wiwe iprona wari uhejeje gutsinda amatora ntirampeba inosa yashimitse asigura ko indongozi z'abandi zitunganirije bose neza ariho iterambere ry'abo barongoye riheza rikaboneka bagaheza bakadugiriza hamwe ikivi ikarusi kararumiye Blaise Pascal ku radio isanganiro Blaise Pascal Karumiye tugukengurukire mu kanya gato tubandaniriza y'amakuru yacu mu gisata cy'ubutunzi. Isanganiro inama isumba kuri radiyo isanganiro amakuru arabandanya turi saa sitandatu n'iminota mirongo itatu n'umwe tuyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi nk'uko nari mpegeye kubibabwira igiciro cy'amafaranga mvamakungu kiva ku bikorwa byo kugwiza umwimbu biba biri ko birarangurwa mu gihugu bivugwa na Prosper Niyoba kumuhinga mu by'ubutunzi akavuga ko ingingo z'ibanki nkuru y'igihugu zo gushinga igiciro cy'amafaranga mva mvamakungu zidafatiye ku rugezo rw'ibikorwa by'iterambere zituma haba ubutandukane bunini hagati y'isoko ry'abavunjayi bakorera mu gifuri n'isoko rizwi n'amategeko tumwumvirize banki nkuru y'igihugu yashyizeho nuvuga ingero batira kwisunga hama yaba ku mafaranga tuyakoresha nuko yakoresha iyo banki nkuru y'igihugu nayo no kuraba mbere iyo rugezi nago eh, mu kuri eh, yerekana ko eh, amafaranga y'uburundi afite agaciro ku rugezi rungana kanaka gukuri bifatiye ku bikorwa biriho bizana ayo manyamahanga mu gihe rero ifatiye ku rugezo rwo hasi ibishaka guha ishusho cyangwa kugerageza gushimangira ko amafaranga y'igihugu yokwegera ku rugero rungana gutya amafaranga cyangwa yoguzwa akaguranurwa mu mafaranga kanaka ku rugendo rungana gutyo mugabe ivyo navyo hari isi banki itegeza kubikora gutyo ngo bishiremo byerekanwa n'ibikorwa n'ingene amafaranga yo hanze y'agaciro aboneka n'ingene ataboneka mu gihe atayariho eh, hamba ugasanga ari izo ngingo banki yafashe ni nk'ingingo navuga ati zidashimitse zidatanga n'inyishu Mu gisata cy'umutekano naho amasanganya 10 yahitanye abantu bane na na 14 bakomeretse niyo yamenyekanye mu barabara mu ntara ya Bururi mu mezi ataheze amakuru ava mu gipolisi Bururi avuga kandi na amasanganya ava ku muvuduko munini Colonel de Police Maniragaba Jedonier yarongoye igipolisi muri iyo ntara ahanura abafise ingendeshwa gukurikiza amategeko y'ibarabara akaba yabishikirije mu gihe kuri uyu wa 13 kwezi kw'icumi amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ibiza n'isibe inkuru ya Zenon Nzambimana ayo masanganye yose ko ari icumi yabaye muri aya mezi atatu aheze ngo akaba yabereye mu mabara atandukanye yo mu ntara ya bururi abantu bashika kuri bane bakaba barahasize ubuzima nayo cumi na bane ngo barakomereka muri ayo masanganya ingendeshwa nazo nyene zikaba zarahononekariye nk'uko amakuru ava mu gipolisi mu ntara ya bururi avyemeza ayo makuru avuga ko aho basanze amasanganya agwiriye ari mu ibarabara ry'igihuni mirondwi bujumbura amatana nayo bikuru bikuru mu bituma ayo masanganya ngo harimo umuvuduko munini w'abagendesha imodoka zizunguruza abantu abagendesha amapikipiki batabifitiye uruhusha batazi n'amategeko yo mu ibarabara ubupfu bw'amamodokari hamwe n'ububi bw'amabarabara amwe amwe yo mu ntara ya bururi Colonel Maniragaba Dieudonné komiseri ngo igipolisi mu ntara ya Bururi ahanura abagendesha izo modokari kwiyubara bamenye ko batwaye ikinywa muntu mu kugabanya umuvuduko kwamba basuzumisha ingenerwa zabo nayo ngo badafise uruhusha kugendesha amapikipiki mu ibarabara bo bigira indahiro bamwe mu biyunguruza mu ntara ya Burore bavuga ko bya byuma bipima umuvuduko munini byoshikanwa no mu gihugu hagati kugira ngo habe igabanuka ry'amasanganya amasanganya ashobora kuba kuvamwo ibiza mu gihe atagikozwe nimbwe kuri wa kane igihumbi cya cumi na gatatu gitugoto ari umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza kandi batari ko baronka binyobwa neza muri uwo muri ubwo buranguriro Mega Estate barabihakana bakavuga ko bazitanga bakurikije intonde hari mu nama buramatari w'intara kirundo yagiranye n'abadandaza b'ibinyobwa bya Braludi n'abaserukira amahoteli kuri uyu wa gatatu na magazi. abadandaza bato bato b'ibinyobwa bya Braludi bamenyesha yuko bariho amakori ku gihe ariko ntibaronke ibinyobwa bya Braludi ku gihe aho berekanye akarorero ka bamwe muri bo baronswa amakazi abiri ku ndwi mu gihe bagenzi babo bisanga bafise amakazi agera kuri mirongo itandatu nk'uko babandanye babimenyesha ngo ibyo byerekana yuko depo ya Kirundo itabafata cyo kimwe ngo ikirenze ico bihora bishika aho bisanga ari amazina ahabwa inzoga atamenyerewe ngaha mu ntara ya Kirundo ibyo nabyo bigatuma ibitigiri by'ibinyobwa bya Brarudi bahabwa bigabanuka badandaza bakamenyesha yuko bariko bakora bahomba kuko babandanya bariha ibinabiriya bijanye n'urudandazwa rwabo mu gihe batariko bararonka izo nzoga bagasaba intwaro kubafasha kugira ngo itangwa ry'ibinyobwa bya Braludi mu ntara ya Kirundo ribe mu muco abasanzwe barongoye bararudi mu karere barahakana ibyo byose babagiriza ariko bakemera yuko bagiye gukosora utunenge twose kugira ngo ibinyobwa bya Brarudi bitangwe neza mu ntara ya Kirundo bakamenyesha ko batanga inzoga bakurikije intonde buramatari w'intara ya Kirundo agahamagarira abo bajejwe Brarudi gukora uko bashoboye kose kugira ngo itangwa ry'ibinyobwa bya Brarudi rikurikizwe amategeko haronke ababikwiye ndetse no kumanika intonde ku mugaragaro kugira ngo bose bamenye abaronka abari bo akanabahamagarira kugira amanama rimwe mu kwezi kugira ngo bakosore utwo tunenge twibonekeza mu itangwa ry'ibinyobwa bya bararudi mu ntara ya kirundo mu kirundo anyesi ntampagaze ku bwa radiyo isanganiro Agnes naho magazo urakenewe no kuri iyo nkuru turangirije no makuru yacu ariko tubibutse ingingo nkuru nkuru zigiza no makuru Burundi n'abarundi bariko baribuka kuri no wa kane igenekezo ya 13 gituguti imyaka 30 n'umwirangiye waharaniye intaye yukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi agandaguwe mukaba mwumvise amakuru rero twaba tubafitiye agarukiye hanshimiye mwese mwariko muratega abiri na Eric Uwimana muhinga bw'ivyuma kuri micro Harvestine butoyi mugira Mosenica.